yo, es el trueno, pai con el Visa, volumen 2. Saben que ese pude se parece a mi post, al fucking post. Hey, mm, paseo a los dos y enrolando unas flores. Voy con los mayores, menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party así como sin nada no es de verdad. Solo disparan en el GTA. Se sienten zarpados con temas que hago sin nadie. Los junas toquen para allá. Mm, mantengo mi estilo agarrado, pero se me va, pero se me va. Mm, ah, yeah. Un punto aparte en la sociedad. Watching Santo más, ahora no tanto más. Año 2007, tu clic en pañales, son como una cuatro más. Perdido mm, por tanto flash, dormido por tanto hash, dolido, contando cash. Ey, nega, piensan que no me la aguanto, ja. tengo a su guacha todo antoja. A mí me respetan por mi humildad, mejor hablar poco que hablar de más. Empresario con corbata conmigo, conmigo, conmigo no. Quiero esa shorty conmigo, así ya no convivo con mi dolor. Fresco, menta, mm, mi cara cámara lenta. El que habla vive no la cuenta, shit. Yo siempre ando con la cabeza repega por la money. Son cuatro, todo sin story. Mambo que en el barrio por la money sorry. No veo fucking shit is coming. No te vamos a hacer nada, don't worry. Tanto humo que se incendió el lobby. Tanto malo que llamaron a la poli, a la poli. Otra vez estoy armando y no me dicen Diego. La boca está prendida a fuego. A mí me escribo el peligro, no le tengo miedo. Si este año no me pego, nos vemos, un beso. Como el visa sabe mucho más de eso como el Visa, como el Visa, Visa, avisa de todos de mis versos. Y ando con los Brody, ey, mm, con los mayores, menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos y nos vamos del party así como sin nada. No de verdad, solo disparan en el GTA. Te sientes zarpado con temas que hago. Toca para allá, toca para allá, mamá. Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va, pero se me va. Mm, ah, un punto aparte en la sociedad. Mm, un watching santo más, ahora no tanto más. Año 2007, tu clic en pañales son como una cuatro más. Visa y tu mano. Ey. Si tren no te avisa, bueno, yo soy su bisabuelo. <laughs> Nos vemos.